من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك دوام النعمة وحسن الختام اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući u ovoj Mubarek noću od petka. Na samom početku bih vas zamolio onoliko koliko možete da se pomaknete naprijed, evo može ovdje još sigurno 10-15 stenata, da ljudi ne stoje na vratima. Koliko možete? Salavat, salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, čiji su nas hadisi okupili Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš, da tvoje blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštitiš od dana kada ćemo blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš životom odanim tebi, a da naše riječi u posljednjem trenutku ovoga života budu أشهد an la ilaha illa Allah, وأشهد anna muhammada rasulullah amin Draga braće i poštovane sestre, družimo se i dalje sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Evo gotovo sada ispraćajući mjesec u kojem je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rođen. Ujedno je to mjesec u kojem je Boži poslanik preselio na bolji svijet. I kada posmatramo plemente ashave, te muškarce i žene koje je dragi gospodar odabrao da budu uz njegovoga poslanika, da budu ti koji će na svojim plećima i na svojim ramenima iznijeti amanet slama vidimo da postoje neke suštinske razlike kojima trebamo posvetiti u najmanju ruku toliko pažnje da malo razmišljamo individualno, svako od nas pojedinačno u onim trenucima kada zatvoriš oči razmišljaš. Razmišljaš o onome što činiš, razmišljaš šta si uradio, razmišljaš šta sada radiš, razmišljaš šta ćeš ako Bog da u budućnosti uradi. Te razlike su toliko bitne da danas u onim zemljama gdje se bave izučavanjem uspješnih ljudi kažu ako je neko uspio se na vrh popjet, na nama je da gledamo kojom je metodom išao. U svim stvarima, bez obzira o čemu se radi, uspjeh je nešto gdje nam kažu ako je neko uspio da dođe do toga vrha, zašto mi ne bi mogli? Ako želimo biti ono što su bili plemeniti ashabi, naravno nikada ih ne možemo dostići. Onda moramo gledati šta su, koji su to elementi u njihovom životu bili prisutni, a mi ih danas, nažalost, u velikoj mjeri smatramo manje bitnim u našim životima često sam govorio, jedna od karakteristika plemeniti ashaba je bila da su bili ljudi kao i mi griješili. Ali njihova karakteristika bila da kada bi grijeh učinili, odmah bi se gospodar vratili. Odmah bi učinili to Čak imate detalja da je jedan od plemeniti ashaba tako, znate, grijeh i slabosti je grijeh. Ali je grijeh iz bezobrazluka i bezobzirnosti gori. Čovjeka nekada slabost njegova savlada i učini grije. Allah nas je slabim stvorio i zato nam je vrata te uvijek otvorio. Međutim, kada učiniš grije iz obijesti, to je druga vrsta. To je isto polomi znak koji pomaže ljudima da uđu u malu. Šta imaš od toga? Čovjek ima slabost prema alkoholu, topi alkohol, slabost njegova. Međutim, uzmije flašu, pa mlade ljude navodi da, da i oni piju. To je iz obijesti. Jer to je tvoja slabost. Nemoj prenositi na druge ljude. Taj ashab je, Allah dragi, tako dao, da je slab bio na alkohol i malo, malo dovedu ga kod Resulullah sallallahu alaihi sallam, kažu Boži poslanić opet je pio. I onda bi ga kaznili. I nije to udaranje bićem, nego bi kaže uzeli papuć, udarili bi ga koji puti, rekli nemoj više i jedan od, od plementi ashaba kojeg je ponijelo ono što i nas ponese kada puno činimo dobra djela, čovjek pomisli subhanallah vidi što sam ja dobar. Kaže Allah te prokleo, la'aneka Allah, ma ekstara ma ju'ta Kaže malo malo pa nam te dovedu. Hoće reći malo malo pa te dovedu da. Subhanallah. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi Kaže da uhu, kaže ostavite ga. Uradite to što jeste kaznite ga. Fa innehu yuhibbu wa Kaže, on voli Allaha i poslanika. Kažu plemeniti ashabi da su svi poželjali da su bili na njegovom mjestu. Kaže, i tako mi Allaha ovaj ashab neće više, jer je to bio grijeh i slabost. Treba odluka čvrsta, neće to u moj organizam ući. tako mi Allaha neće više kap alkohola ući u ovo tijelo. I takav je bio do, do jedna od karakteristika, to je samo jedan uvod, da zna kakvi su bili, normalno da su imali slabosti, normalno da su imali grijeha, ali su se vraćali gospodaru. Ali nešto o čemu želim da, prije nego što proučimo Fatihu i sjetimo se do i mama Buharije, što hoću da, da, pokušam, da, da pokušamo razmišljati o tom. Pa gledajte, plemeniti ashabi, ta prva generacija, je davala islamu glavnicu, a šta ostane ostavljala bi sebi. A mi obrnuto, mi dajemo svojoj vjeri, dajemo odgoju svoje ličnosti, dajemo svome znanju, svome obrazovanju, dajemo višak, a dunjalku glavnicu. Jedna od glavnih karakteristika plemeniti ashaba je što su oni znali prioritete. Oni su davali glavnicu ahiretu. A ono što ostane, dunjalku. A kod nas je obrnuta situacija. Zbog toga vrlo bitno za razmišljati. I ovako stavite na papir, pa ćete se isto kao i ja i svi mi na, osjetiti zaista nekako zastidit ćete se sami sebi. Vidite koliko radimo da bi živjeli, da bi normalno funkcionirali. Vidite koliko dunjaluk nama uzme vremena, koliko uzme energije, koliko uzme truda, napora, znoja. A vidite koliko smo, evo danas, podvuci liniju večeras, Vidi koliko smo radili ti i ja Zahir. I to je razlika između te generacije koju je Allah počastio i nas. I moramo dokle god se ne vratimo tom putu, pitanje je da li ćemo moći napraviti promjenu. Ona promjena počinje ako Bog da od nas svakoga pojedinačno i kao što smo uobičajali sjetimo se Fatihom i dovom mama Buharić u hadijsku zbirku. Čitamo onda pomalo još naprijed. Hajmo Uči Fatihu pa će onda. malo evo pruče. Još malo slobodno. Kad vidi vas dvojicu mislit će da, se, da je puno mjesta. Slobodno. što su mi albabi skrenuli pažnju dok sam sjedao prije nego što počnemo čitati 36. poglavlje poglavlje učenja Kur'ana sa abdestom i bez abdesta prije nego što uđemo u ovo poglavlje da napominjem kažu Havze recim kaže slabo oslabla hrana ova što donosi meni je drago da imamo puno novih lica ima neki koji su sada po svijetu se razišli. Ima ljudi koji su dolazili ovdje, sad se javi, ne znam, ja sam kaže u Belgiji sada. Ima ljudi koji su otišli ovdje ili ondje. Mi smo uobičajili i to moram vam skrenuti pažnju jer je to način da sami sebe odgojim. Kada dolazim na halku hadisa, Resulullah s.a.v. nas je naučio da je jedna od kategorija ljudi koja će biti u Allahovom hladu na dan kada drugog hlada ne bude jeste onaj koji je podijelio desnom rukom da mu lijevica ne zna šta, šta je podijeli. Mi imamo, alhamdulillah, jedan lijep običaj da ponesemo sa sobom kilu riže, kilu brašna, litar ulja, bilo šta od namirnica. Zašto? Da naviknemo sebi. To je možda za većinu koji ovdje nisu uposleni, koji nisu zaposleni, možda i to značajno izdvajanje, dvije, tri, pet maraka. Ali trebamo navići sebi da izdvajamo od svog imetka. Jer gledajte, naš odnos prema stvoritelju se ogleda kroz odnos prema imetku. Subhanallah, jedan od hadisa rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koji je nama vodilja i upravo ovaj. Čovjek kaže dao, samo ubacimo onu kuhinju tamo i sutradan ako Bog da u petak ovi ahbabi jedan put djevojke, jedan put momci slože tu hranu, zapišu šta ima, stavi na tabački.com i ovaj sutradan se ta hrana prebaci u kuhinju. Do sada, alhamdulillah, šest, preko šest ona hrana. Za, za otprilike godinu dana. Da se jednim kilogramom nahrani jedan insan. Vi ste nahranili šest hiljada ljudi. Znate da je Ibrahimu salam objavio gospodar nakon što je klanjao hiljadu rekata kod Kabi na Filip Kaže, Ibrahime, zaista je veličanstveno to što si učinio. Ali zalogaj koji staviš u usta onoga koje je gladan je veći od toga. Kad obaviš farz, da pomogneš onoga koji je u potrebi. A vi znate da u našem društvu ima, pogotovo nakon ovog kijameta, ljudi učite dovu da Allah olakša ljudima. Znam ste koliko se plastanika polomilo. Koliko će familija ostati možda bez izvora svoje, svoje nafake. Sada treba pokazati ozbiljnost. I džemati to moraju raditi svugdje i bagdje bili. Ima svoj džemat. Vidi, identificira ljude koji su možda sada na nekom iskušenju zbog ovog kijameta. Pa skupite 30, 50, 100 maraka, odneste hrane da, da ljudi ne misle počeli <coughs> li za litar ulja. Kad smo tek počeli, Hafiz Zamar je bio ovdje, kad smo te prvi put sakupljali, kaže meni kad sam predavao hranu, Hafize žena mi dolazi, kaže vidiš na njoj da ne prosi. Došla je da uzme onaj obrok u narodnoj kuhinji kaže nama kako unosimo ono ulje i ono sve, kaže sine možete mi dati, kaže litar ulja Allaha mi kaže ko mi. Možda sam tri, ta, tri litra možda kao dorčak i tu ospoju. Nemojte da, ovaj odgojni dio koji imamo, alhamdulillah, nemojte da se, da se to zanemati. A ako nisi ovdje, ima ljudi, alhamdulillah, vjernik je poput aviona. Vijenik vijenca tako, znate kako mi on kreće? Ide, ide pa stane, ide, ide pa stane, dok ne izađe pistu. Onda kad poleti, nema, ide. Ne mora biti ovdje, na bilo koje mjesto, ali navikni se, heftično dadni sadak Ma gdje, je bio? To je nešto što, ako mog da, je način da odgojimo sebi. Jer, alhamdulillah, kako vrijeme prolazi, doćemo u priliku ima ljudi koji su dali Allahu dragom obećanje, gospodaru ako mi dadneš da se zaposlim, otvoriš mi na faku, ja ću davati. Znate koliko ima od tih ljudi koji su kada im je Allah dao, počeli škrtart. Ali prema kom je škrtar Prema sebi. Allah im otvorio, oni prema sebi škrtari. Hadis koji ćemo danas pročitati, vezan je za učenje Kur'ana. Vi znate da učenje Kur'ana je dozvoljeno kad čovjek ima abdest i kada nema abdest. Kaže Imam Buharija poglavlje učenje Kur'ana nakon što čovjek izgubi abdest. Hadis koji nam je Imam Buharija ovdje pripremio je vrlo vrlo bitan, pogotovo za nas koji pokušavaju onoliko koliko mogu da oplemene svoje osobine. Kaže Hadesena Ismail, kala Hadesena Malik, an Mahrame ibn Suleiman, an kureib Mevlemni Abbas. Kaže, prenio nam Ismail od Malika, od Mahreme, sina Suleimanovog, od kureba štičenika Ibn Abbasa. Vi znate, Abdullah Ibn Abbas je bio Amidžić Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jedan od najučenijih ashaba. njega su zvali, kaže, najučeniji, najveći učenjak među ashabima. Čak mu je Resulullah sallallahu alaihi sellem učio dovu gospodaru moj pouči ga tumačenju Kur'ana. Hazreti Abdullaha, Abdullaha ibn Abbas. A sada ćete vidjeti ono što Ulema kaže, onaj ko na početku ne izgara, neće na kraju zasijati. Ja bih presretan bio, evo dolazeći ovdje, presretan bi bio da vidim u rukama mladih ljudi knjige. Presretan bi bio to značilo da se druže sa knjiga Gledajte Hazreti Abdullah ibn Abbas. Kaže ene Abdullah ibn Abbas ahberehu da ga je Abdullah ibn Abbas obavijestio. Ennehu bate lejleten inda mejmunete zauđin nebiji sallallahu alaihi wasallam. Da je jedne noći zanoćio kod svoje tetke mejmune koja je bila Hanuma Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Wahije haletuhu pojašnjava nam prenoslac da je ona njegova tetka. Hazreti Abdullah ibn Abbas. Kaže, fattađatu, mladić bio, mlad, momčić, fattađatu fi ardilu i sade. Pa znate kako je postelja? Kaže, ja sam dole pri kraju postelje legao poprijeko poprijeku. Wattađa Rasulullahi ehluhu fi tuliha. A Božji poslanik i njegova hanuma su legli na postelj. Znači, bio im je kod nogu. Fename Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, pa je Božji poslanik sallallahu ve sellem odspavao. I ovdje, jedna od bitnijih stvari kada se čovjek osjeti opterećen, nek obavi namaz, neka abdesti, neka klanja, ali neka legne od spavat Ima, u, u, predanjima se kaže la i fralta finneum, ne može se pretirati u spavanju, osim ako se ne ostavi neka od obaveza, sabah namaz. Subhanallah, kad vidiš, kad osjetiš pritisak, lesi, odmori, obavi namaz, abdesti, odmori. Pogotovo ono što i sebi i vama savjetujem, pokušajmo ranije lijegati. Nemojmo da nam 12 sat bude ono kad, pa imamo problem, svi kaže imamo problem, pa kako riješ imat problem s ustajanjem na sabahu u dva silegu? Kaže name Rasulullah, i znate da u hadisma se kaže da je Boži poslanik prezirao sjedenje iza jacije, sijelo iza jacije, osim ako nema neki razlog. Ako će, imam posjetu, ima, ako ima neki razlog, onda je u redu. Hata idem tasaf el pa kada je došla polovina noći, u kablehu bi kalil. Ili kaže prije polovine noći. I vi znate, braćo i sestre, da je Božji poslanik sallallahu alaihi provodio uvijek. I to je njegova obaveza bila. Polovinu do dvije trećine noći u ibadetu. Ako je noć 8 sati, boži poslanik bi od 4 do 6 sati provodio u ibadetu. Prva generacija muslimana u Mekki, prvi 13 godina, svima im je noćni namaz bio obaveza. Tek kada su preselili u Medinu, Kaže, ko želi neka klanja, ko ne želi neka ne klanja. Ostale obaveze obaveza samo Božijem poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Evo badehu kaže, oko polovine noći. Ustao je Božji poslanik. Istekao ga Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. E sada ovo su probane stvari. Kaže, fe, se يمسح النوم an وجهه بيده pa je Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem kada ustane čovjek iza sna i to pomaže probajte potirao je, kaže brži poslanik sallallahu alaihi svoje lice. Kaže, da bi obrisao san. I kad, ne znam, probajte to kada si pospan, ustaneš kad se par puta rukama, isto kao da cirkulacija proradi i ono vidiš već se počeo rasanjivati. Prvo što je brži poslanik uradio, a znate da je naslov poglavlja učenje, učenje Kur'ana bez abdesta e sad odmah Buharija nama daje hadis koji govori, evo gledajte, stumna par el ašr el ajat el havatim, pa je onda Boži poslanik pručio zadnjih deset ajeta <clears throat> sure Ali Imran. Tu su ajeti koje sam ja većinu proučio, e, evo na jaci, na na namazu, inne fi halki samavati wal ard, zaista je u stvaranju nebesa i zemlje, u lafi lejli van nahar, i smjeni dana i noći, la ajati li ulil albab. Zaista je u tome, kaže gospodar, u tome su dokaze za one koji su razumom obdare. Onda gospodar kaže: Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Oni koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i ležeći. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawat. I razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Vidi red, vidi. I onda šta kažu? Rabbena, gospodaru naš, ma khalaqta hada batila gospodaru, zaista nisi ti ovo uzalo stvorio, ima smisla. Baš je jedan nabav lijepo rekao, kaže, voziš auto, kaže, vrijedno auto i kaže, ona lampica ima za ulje. I kaže te ovaj što ti je prodao auto, kad se to upali, to je, znaš, auto se zabavlja. I ti ideš, nastaviš iću na lampica, gori, odjednom počne motor da gori. Subhanallah. Zar u autu jedan mali dio, jedna mala lampica ima svoj smisao. I ako ga ne znaš, uništi svoj auto. A ti, koji sve imaš, čije srce kuca u grudima, ne kontrolišiš, dišiš, Allah ti do... A to, je uzalud, ja? Sljedeći put slobodno uzmi kolice i uđi u bilo koji tržni centar. Sve ono što staviš, da, da kupiš, jeftinije od onoga što u sebi imaš. Ali onda proba izaći na vrata da ne platiš. Rabbena ma halakte hada batila. Gospodaru, nisi ovo stvorio uzalud. I subhanallah kaže Resulullah u drugom hadisu, teško li onome ko prouči ove ajta onima ne razmisli. Teško li onome ko prouči ove ajta onima ne razmisli. Pa suština, najveći džihad, draga braće i sestre, najveći džihad je spoznati da imaš stvortelja Svaki drugi džihad, ako nisi spoznao da imaš stvortelja šta ti vrijedi? Za koga se boriš? Kaže gospodar وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Oni koji su u džihadu da Allaha spoznaju لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Allah će ih uputiti. Putevima, ne jedan put. Putevima. Neko će spoznati izučavajući ljudsko oko. Pa će reći ovo oko 800.000 različitih nijansa boji, boja, boje može razaznati. Subhanallah. 800.000. Neko će pogledat srce. Kaže nam dalje Hazreti ibn Abbas summa qame ila shannin mu'allaqin fatawada minha fa ahsana wudu'ahu. Kaže zatim je Rasulullah ustao, uzeo je iz jedne obješene vi znate da su one kožne posude bile u ta doba za, za, za vodu, kaže uzeo je iz jedne kožne posude za vodu ovaj uzeo je abdest i kaže fa ahsana wudu'ahu pa je pedantno Božji poslanik sallallahu alejhi ve uzeo abdest. I ovo ovo je vrlo bitna stvar nemojte, braće i sestre, da vide ljudi. Kada nas ljudi prvi put vide, gledaju šta, nosimo na sebi. Kad progovorimo, zaborave jesmo u odijelu ili smo malo skromnije odjeveni. A kada počnemo da radimo, kada počnemo svojim djelima da pokazujemo ko smo i šta smo, ma zaborave i kako smo odjeveni i šta priča. Boži poslanik nas je primjerom naučio. Gleda njega njegov Amidžić kako pedantno uzma. Tvoje dijete tebe gleda, tvoj brat tebe gleda, tvoj kolega s posla tebe gleda, tvoja kolegica gledaju. Nemoj da budiš argument protiv svog identiteta, protiv slava Sumna tame i zatim je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam stao i obavljao namaz. Kale Abbas, kaže ibn Abbas, faqumtu fasanatu mislema sana pa sam onda gledajte Allaha vam dragog zato ulema kaže halu ređulin wahid fi elfin kaže hal stanje jednog čovjeka može hiljadu ljudi promijeniti bolje je nego kaulu elfi ređulin fi ređul nego kada hiljadu ljudi govori jednom da nešto promijeni jer ti vidiš, vidiš Hazreti pegambera sallallahu usto u srednoći prvo potreo svoje lice od, odganao san Zatim proučio kuranske ajete. Sluša ga sve Abdullah ibn Abbas. Zatim ustao, abdestio i stao na namaz. Kaže Ibn Abbas, kratko, kaže pa sam uradio ono što je Božji poslanik uradio. Ne kaže pa sam i ja ustao, potrao svoje lice, proučio ove ajete, ustao, uzeo posudu. Sve je to uradio da bi uradio kao što je Resulullah sallallahu alaihi sallam. Kaže ja sam uradio ono što je uradio Božji poslanik sallallahu alaihi sallam. Kaže, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه Kaže, onda sam stao pored Božijeg poslanika, fe voda jedahu ljumna ala resi. Stao je Hazreti Abdullah ibn Abbas sa lijeve strane Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, fe ahaze bi udhuni ljumna jufelituha. <clears throat> Pa je Resulullah me prebacio na, na njegovu desnu stranu. I gledajte sada ovo, subhanallah. Fe salla rekatini, thumme rekatini, thumme rekatini, thumme rekatini, thumme rekatini, thumme rekatini. Allah. Pa je Resulullah od dva rekata, pa dva rekata, pa dva rekata, pa dva rekata, pa dva rekata, deset, pa dva rekata. Sume autere, pa onda na kraju klanio vitr. Kaže Ibn Abbas u drugom rivajdu, kaže pa sam poželio da uradim nešto zlo. Kaže šta? Pa kaže proučio Bekare i Enisa. Bekare je samo dva i po džuza, 50 sahifa. Po minutu i po, po dvije, to je 100 minuta samo na Bekare. Sat i po. Kaže, pa sam poželio zlo. Kaže, šta si poželio? Kaže, retu en ode. Kaže, poželio sam da sjednim. A on je dječak, mlad, jak. Boži poslanik je preko 55 godina imao kad je ovog. Kaže, Thumma tađa Kad je završio Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam sa namazom, naslonio se dok mu nije došao mu jezin. Uvijek bi Rasulullahu najprije došao mu jezin, obavijestio ga da će sada učiti jezan, faqame fasalla rekatini hafifetin, pa je Boži poslanik obavio dva brza rekata, to je šta? A sunnet sabahski, thumma harađe subh, pa je onda izašao sa ljudima i klanjao farze sabahski. Subhanallah, ovaj hadis Rasulullah, sallallahu alaihi gdje nam se opisuju njegovi postupci. Vjerujte, ako mi budemo razumjeli koliko naši postupci se odražavaju na ljude oko nas. Vjerujte mi, kada počnemo da, tako razumijemo, da će naši ukućani voljeti namaz kada vide da mi volimo namaz. Da će naše komšije voljeti Allaha i poslanika kada vide da je ta ljubav naš, nas oplemenila. Nas, od nas napravila bolje ljude. One koji su dragom Bogu odani i svjesni da trebaju biti što korisniji svim Božim stvorenjima. Ovaj hadis nosi puno poruka, samo dvije da izdvojim. Prva poruka gledajte rodvinskih odnosa. Hazreti Abdullah ibn Abbas dolazi kod koga? Dolazi kod svoje tetke. I dolazi kod svog on je Amidžić Rasulullah, sallallahu alaihi Dolazi kod svoga, subhanallah, prva stvar koju mi moramo mijenjati, jeste moramo mijenjati rodbinske odnos. Moramo se više paziti, obilaziti, dolaziti jedni kod drugi. Zajedno i ne usiljeno. Nemojte da bude kad dolazimo da se mora neka, neka gozba napraviti. Na najobičnije stvari dođete jedni kod drugi. red samo da te vidi. Subhanallah, hadis zaista Allahova milost ne silazi na narod u kojem ima jedan koji kida rodvinsku vezu. Pa ljudi, kad, mu musibet se desi, nedača kad se desi, odmah sebe optuži. Odmah sebe preispita šta ti možeš promijeniti. Pa nek to bude 1% ili 0,0001%. A daj da ja i ti promijenimo to. Da onaj s kim sam se presto salam, da se barem po salam usanim. Šta sam izgubio? Rodbina, pa oni su meni. Oko čega? Oko čega? Rodbinski odnos. I subhanallah, Resulullah, ovo je, ovo je lekcija. Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam. Abdullaha ibn Abasa prima u kuću da kod njih bude na konaku. Pa nije kuća Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam trospratnica. Gdje spava Abdullah ibn Abbas? Spava pod nogama svoje tetke i svoga rođaka Hazret Pegambera sallallahu I zato znate kako su ranije govorili, zekijat na kuću je šta? Šta je zekijat na kuću? Musafirska soba. I muslimani koji su bili i mučni odvajali su. Subhanallah, grad od pola miliona. Ima ovaj grad Musafir Hanu. Imao. I kažemo da smo na sunetu Resulullaha. Imamo gdje Musafira dovesti kad nam dođe. Odakle god da nam dođe. Koji je hak Musafira? Jesmo mi dali kao zajednica, jesmo mi napravili Musafir Hanu? Pa da može musliman koji je Allahu odan, koji već vakat kanja kad dođe u Sarajevo, ako nema financija, da ga mi možemo ugostiti tri dana. Nama je farski faje jedino dženaza. A i ona kad je tvrda zemlja nećemo da bacamo zemlju. Jedino ovi stariji koji su navikli na lopatu. Oni kopaju. Nemojte da svodimo kolektivne obaveze. Kolektivne obaveze da se pobrinemo za naše musafire. Imamo pola miliona stanovnika. Glavnina to tu stanovništva su muslimani. A nemamo musafirhanu gdje možemo deset ljudi dočekati. Kao zajednica. Nekad im platimo hotel pa nam kažu subhanallah jeste nas počastili Allah vam pamet dao. Kaže što? Pa što ćemo vam staviti u hotel gdje ima alkohol? Jer muslimana to nervira, pa loše se osjeća. Njemu je bolje bilo da se mu šamar udario. Bolje je bilo da se ga odveo u bilo koji motel, jedna zvijezda, nego u hotel od pet zvijezdica gdje on gleda alkohol. Gdje on jede je pored njega sto gdje se alkohol toči. Njemu je to teško. I druga, druga lekcija, da ne duljimo. druga lekcija je primjerom. Hazreti Pegamber sallallahu alaihi wasallam poučava primjerom. Ja vas molim, nemojte da budemo u raskoraku nastojimo da ono što govorimo da bude dio naših života. Kada to bude, onda će doći promjena. Ja molim gospodara da nas u tome ako Bog da pomogne. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas vatre i svakoga djela koji približava Gospodaru neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodaru neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodaru naš lakša nam sve brige naše. Gospodaru nas počasti nas da obaramo svoje poglede i čuvamo stidna mjesta svoja. Gospodaru nas sačuvaj nas onih mjesta koja nas od tebe udaljuju. Gospodaru počasti nas onim mjestima koja nas tebi približuju. Gospodaru naš počasti nas da ovaj umet, umet, Muhameda na ovom mjestu bude tebi oda. Gospodaru naš počasti nas da se tebi vratimo u obilju onako kako smo se tebi vraćali u oskudici. Gospodaru kada je teško podizali smo ruke pa te molimo da podižemo ruke kada nam je lijepo. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od svakoga zla. Gospodaru zaštiti nas od svakoga zla. Zaštiti nas od zla naših neprijatelja, ali najprije nas zaštiti od zla nas sami. Gospodaru naš sačuvaj nas oholosti. Gospodaru naš sačuvaj nas neznanja. Gospodaru naš sačuvaj nas umišljenosti. Gospodaru naš počasti nas da čitamo hadise Tvoga miljenika Mohameda. Gospodar naš počasti nas da čuvamo noćni namaze. Gospodar naš počasti nas da čuvamo redovnu sadaku. Gospodar naš neka ne prođe dana da nismo od Kur'ana ono što svaki dan učimo, da nismo to proučili. Gospodar naš oprosti nama i roditeljima našim. Oprosti braći i sestram. Oprosti prisutnim i odsutnim i oprosti umetu Mohamed. gospodaru naš za liječi one koji su bolesti. Gospodaru podaje lijeka onima koji su bolesni. Gospodaru i učini nas od onih koji su zdravoga srca. Subhana rabbika rabbil Braćo i sestre, dva obavještenja najprije. Prvo je obavještenje vezano za predavanje, ako Bog da, od sada svake dvije subote u tabačkom mešću će se održavati predavanje, imate oglas ko će biti tako da Mislim da je magistar Ahmed Efendi Purdić govorit će o feti, dođite, poslušajte, educirajte se, alhamdulillah. Druga stvar koju, smo, sam želio napomenuti jeste da će u Carevoj džami, vidio sam plakat, biti, ako bude 24. sutra noćni namaz. Pa oni koji mogu da odu, evo tamo uklopilo nam se ovaj hadis. To sam vidio kad sam prolazio pored Begove džamije. Provjerite, mislim da ima. U 11 sati ima. Elhamdulillah. Znači, oni koji mogu neka dođu. Još jedna stvar, e, tabački mešćid ovi momci koji su ovdje, koji se bave sportom, organiziraju plivanje za muškarce, pa ko, ko može, ko <laughs> nije hasta, ona neka se prijavi, evo može ovdje, ima spisak da se prijavi gdje može ostaviti svoj kontakt da bude, da vide koliko ima zainteresiranja. Eto, salam alaikum. Jel to to? Nismo više obavještenja imali.